بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد من درسز كتاب شمائل رسول الله عليه الصلاة والسلام تأليف إمام الترمذي رحمه الله وأسكنه فسيح جناته سيو و باب سيو و باب باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر نحوه شعر گفتن رسول الله علیه و سلم، اون چیزی که اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم شعر به زبان آورده از شعری که رسول الله صلی الله علیه و سلم به زبان آورده رسول الله صلی الله علیه و سلم شاعر نبوده و الله هم جل و علا این چنین استعدادی بهش نداده موهبه شعری نداشته شاعر نبوده رسول الله علیه الصلاة و سلم، الله جل و علا این چنین استعدادی بهش نداده به خاطر اینکه کسی بهش اتهام نزنه که این قرآن را خودش میسرایه و خودش به عنوان یک شعر تعلیف کرده الله جل و علا از حکمتشه از حکمتشه که نعمت ها را چگونه تقسیم بکنه هر کسی یک نعمتی میده یک نعمت جسم و یکی نعمت مال و هر کسی یک نعمتی رسول الله صلی الله علیه و سلم نعمت نبوت براش کافیه نعمت نبوت براش کافیه خصوصا اینکه بعد از خودش هر کسی ایمان بیاره اجر و پاداشش براش نوشته میشه هر کسی قرآنی بخونه هر کسی سخنش را بشنوه علیه الصلاة و السلام براش کافیه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه در صحیح ادب مفرد داریم بخاری روایت میکنین حدیث هم صحیح البانی هم تصحیحش میکنه میفرماین الشعر بمنزله الكلام و كحسن الكلام وقبیحه كقبیح الكلام الشعر بمنزله الكلام مثل بقیه هست فقط قافیه داره ردیف داره سخنی از موزون یک استعداد موهبه ای هست بعضیا دارن میتونن این کلمات را جابجا بکنن اون کلماتی که موزونن را با یک معنای محتوای پر حالا خوبش خوب بدش هم بد حسن و که حسن الکلم خوبش خوبه مثل بقیه صحبت ها سخن و قبیح و زشتش هم زشته مثل بقیه کلام ها چون بعض از شعرها واقعا زشته یعنی زشتی درش هست از وصف زنا و وصف عورتشون و الی آخر از اون چیزایی که قبیح زشته یعنی هرچند که اصل شعر که گفتم یک نعمتیه الله جل و علا به یک شخص میده یک نعمتیه اگر در خیر استفاده بکنه اجر داره اگر در شر استفاده بکنه گناهکاره به خاطر همین رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان من الشعر لحکمه در شعر حکمتی است صحبت های حکیمان خصوصا شما میبینید مثلا خیلی از شعرا اومدن خیلی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل شعر در آوردن حالا کار خوب بودن و بد بودن منششون راهشون نداریم ولی خب بودن مثل از گهواره تا گوردانش بجوی یا الی آخر از اون چیزایی که تو مدرسه یادمون دادن و هست صحبت های حکیمانه در سخنان شعرا شنیدن کی بود مانند دیدن خب اینها برگرفته شده از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله علیه و سلم میفرمان لیس الخبر کالمعاینه خبر کالمعاینه شنیدن کی بود مانند دیدن یعنی دیدن خیلی به واقعیت نزدیکتره تا اینکه یک کسی یک خبری بهت بده تو خود ببینی فرق داره تا اینکه باید یک کسی چیزی بگه و اینها گرفته شده از سخنان حکیمانه رسول الله صلی الله علیه و سلم که اون شاعر به طور حکیمانه اومده خلاصش کرده تو یک بیت شعری تو یک مصرعی از شعری و اومده یک وزنی هم بهش داده که اون جذبه برای شنونده ایجاد بشه و اون صحبت بر دلش بشینه صحبت موضوع بر دل می بخاطر همین جلسات اناشید یا اینهایی که قبلا گذاشته میشد میگفتن بیا سخن دل را بشنوین بیا از دل سخن بگو حالا خصوصا که بیشتر شعرا مبتلا به عشقن و مبتلا حالا گاهی به همجنس خودشون جایی هم به غیر همجنس خودشون از اون زنا یا شکست عشقی خوردن یا مبتلا به زنا بودن و جای تاسفه یعنی حالا خصوصا فساق و فجار بیشتر اون چیز رو دوست دارن و این نوع رو دوست دارن دویست و چهل و یکمین حدیث امام ترمذي رحمه الله ميقيات حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان يتمثل بالشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزود حديث صحيح ولا خبره دار لفظ شكم اختلاف هاس مسند امام احمد هست که این بیت آخری که گفته شد بیت طرفه هست ابن العبد که نس حدیثش با این لفظ از امون عایشه رضی الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استراث الخبر اي استبتأ تمثل فيه ببيت طرفه ويأتيك بالأخبار من لم تزود أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها میگوید در اون چیزی که ازش سوال شد در پاسخ اون سوالی که شد آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم شعر هم میگفت یعنی شعر کسی از شعرا را به زبان می آورد خودش که الله جل و علا نفی ازش میکنه ما علمنا الشعر و ما ینبغی له درسته الله بهش یاد نداد این موهبه و این استعداد بهش نداده و نباید هم اینجوری صدای داشته باشه چرا چون ناقل وحی ناقل قرآنه و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له ان هو الا ذکر و قرآن و مبین خب اینجا سوال میشه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها آیا آية رسول الله صلی الله علیه و سلم شعری از کسی هم به زبان آورده قالت كان يتمثل بالشعر ابن رواحه رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر شعر کسی به زبان می آورد مثلا شعر مثلا به عنوان مثال يتمثل یعنی يعني گفت از اون شعر نقل میکرد از شعر ابن رواحه عبد الله ابن رواحه صحابیه خزرجی انصاری رضی الله عنه از شعرای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود در جنگ موته هم شهید میشه که ابن سیرین هم رحمه الله میگه کان شعراء اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم حسان بن ثابت و عبد الله بن رواحه و كعب بن مالک این سه نفر خیلی معروف بودن به شعر رضی الله عنهم اجمعین از ابیات مشهورش ابن رواحه در دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سلم این ابیات و فینا رسول الله یتلو کتابه اذا شق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدى بعد العمى ارانا الهدى بعد العمى بعد از ما کور بودیم و دیدیم چیزی الله جل و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم راه هدایت رو نشونمون داد ما بیدار کرد ما روشن کرد با اون وحی الهی ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال واقع اینا شاعر بودن و خصوصا در زب و دفاع از رسول الله علیه و سلم سینه سفر میکردن جرأت نمیکردن مشرکین نفس بکشن کسی بیاد یه چیزی به رسول الله صلی الله علیه و سلم بگه جرأت نمیکردن همونطور که شمشیر بتار داریم برنده داریم اینا زبانشان معروف بود به برندگی بخاطر همین همه دست میکشیدن از ترس این سه نفر همه از این که بیان رسول الله صلی الله علیه و به مذمت یاد بکنه یا چیزی بگن میترسیدن هیبت داشتن از از این سه نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که خواهد اومد در ضمن احادیث بهش اشاره خواهد شد یک نعمته در جای حق استفاده بشه یک شمشیر برنده هست در جای حق استفاده بشه تو نزد الله جل و علا اجرش داری پاداشش رو داری و اینها مکانت خاصی هم نزد الله داشتن هم نزد صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم جایگاه خاصی داشتن اینها خاطر همین خیلی هم سنگین بود به رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل کعب بن مالک در جنگ تبوک نباشه منافقین 80 اندی بودن خود کعب بن مالک میگه رضی الله عنه 80 اندی بودن خب زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از تبوک برگشت اصلا این خیالش هم نبود که حالا اینا بیار روز بیارن بهانه بتراشن یا نه اومدنش و نیومدنش براش مهم نبود ولی کعب مالک خیلی براش مهم بود خیلی براش مهم بود رسول الله علیه الصلاه و السلام چون سینه سفر کرده بود و در غزوات با رسول الله صلی الله علیه و سینه سفر کرده بود این و همچنین حسن مثابت که خواهد اومد و خواهیم گفتم در موردش رضی الله عنه اجمعین خب رسول الله علیه الصلاه و السلام از باب تنبیه پنجاه روز با کعب بن مالک و هلال بن امیه و مرار بن ربیع این ستن از اصحابش رضی الله عنهم اجمعین صحبت نمیکنه به خاطر که درس و عبرت باشه برای دیگران اینا خیلی حب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن اینا محبتشون لله بود واقعی بود و یتمثل بقوله بقوله منظور قول طرفه هست یعنی از قول شعرا بین قول مثلا از جمله ابیاتی که بر سر زبان می آوردن رسول الله علیه الصلاه و السلام این بیت شعر از طرفه هست ابیات ابن رواحه یه طرف ابیات طرفه هم یه طرف که بر زبان می آوردن چون گفتیم این مصرعی که از بیت اشاره بهش میکنن اون عایشه رضی الله عنها از مصرعهای ابیات شعر طرف ابن العبد هست و یاتیک بالاخبار من لم تزود المصرع اول ستبدی لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزود ياتيك بالاخبار وياتيك بالاخبار یعنی کسی بهت خبر میاره خبر خوش خرسند کننده خبر خوش که برات میاره من لم تکلفو یعنی کسی که بهش هیچ تکلیفی ندادی یعنی هیچ توقعی هم نداشتی که این بیاد یه خبری بهت بیاره که دلت را شاد بکنه ما خبر و یاتی که بالاخبار من لم تزود من لم تعطه زادن یعنی تو زادی شی پاداشی هیچی بهش ندادی یعنی گاهی تو دلت کسی خوش میکنه که توقعش هم نداری جای الله جل و علا کسی را برات میفرسته نعمتی رو در جای برات الله جل و علا میذاره که توقعش نداری براش زحمت هم نکشیدی میگه رسول الله علیه و السلام خب این بیت و این مصرع رو از بیت شعر طرفه میگفته که این روایت رو باید در کنار روایت مسند احمد باید بذارین که مشخص بشه که واضحه که یعنی که این بیت بیت شعر ابن رواحه نیست بلکه بیت طرفه هست دویست و چهل و دومین حدیث امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكاد أمي بن أبي الصلت أن يسلم أبو هريرة رضي الله عنه میگوید رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودا صادق ترين سخان وكلمي جاری شده بر سر زبان شاعری از اون شاعر که یاد میکنه اینجا رسول الله صلی الله اونم لبید این بیت شعر این مصرع از بیت شعر الا كل شيء ما خلا الله باطل هر جایی هر چیزی یاد الله اسم الله توش نباشه باطل حالا چه معنا داره حالا خواهیم گفت بعدا اول بگیم لبید کی بوده و بعد آخر حدیث هم میگه رسول الله علیه و سلم امی ابن ابی سالت نزدیک بود مسلمان بشد ولی مسلمان نشد حالا اونم خواهیم گفت کی بوده کی نبوده اول لبید رو بگیم لبید ابن ابی ربیعه هست العامری نه اون لبیدی که رسول الله رسول الله علیه جادو میکنه یهودی نه لبید ابن ابی ربیعه العامری همراه وفتی میاد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و در جاهلیت هم خیلی شریف بوده مکانات خاصی داشته و اشعارش هم معروف بوده در جاهلیت و جز شعرای با شخصیت بوده شخصیت داشته در میان قوم شریف بوده در کوفه هم وفات میابه در سال 41 هجری 140 سال هم کرده این لبید که اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم این مصرع از بیت شعرش رو میگه که یکی از صادق ترین سخنان شعرا هست که یکی از سخنانشون که صادقه یعنی تایید میکنه در محتوای این بیت شعر در این قسمت از بیت شعر قسمتی از شعر که حالا مضمونش همون مضمون قرآنی هست از فرمودی الله جل و علا کل من علیها فان الا كل شيء ما خل الله باطل یعنی همه چیز فانی میشن از بین میرن همه چیز باطله کل من علیها فان همه چیز فانی میشه الله هست که بر حق و بر حق خواهد بود و باقی خواهد موند و همه هم از بین خواهند رفت الا کل شیء ما خل الله باطل یعنی فانی همه چیز نابود میشن هر نعمتی از بین خواهد رفت فقط الله باقی میمونه و بعد از اون دیگه نعمت های بهشتی که حالا بعد از دمیده شدن در سوره برای بار دوم که الله جل و علا دوباره خلقش رو زنده میکنه برای اون نعمت های ابدی بهشتی سرمدی جاودانه پس هر چیزی که الله و یاد و نام الله درش باشه بدون شک باطل نیست و مقصود شاعرم این نیست نباید بیت شعرش رو هم بکنیم بر اون چیزی که ما تحمیل بکنیم از برداشت خودمون بر این مسرع شعر حالا یک گوشهش من گفتم مثلا که رسول الله علیه الصلاه و السلام اگه تایید میکنه چون موافق فرموده الله جل و علا كل من عليها فان و همچنین فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما او متعلما الدنيا ملعونه دنیا ملعونه باطله پسته مگر چی ذکر و یاد الله الا كل شيء ما خلا الله باطل الله درش نباشه باطل هر چیزی میخواد باشه دنیا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله و ما ولا احبه الله چیزی که الله دوستش داره از ذکرش از یادش از عبادت طاعت اینا باطل نیست یاد الله درش است. ما خلا الله باطله اسم الله درش نباشه باطله درسی مجلسی اسم الله درش نباشه باطله خاطر همین میگه دنباله حدیث او عالما او متعلم عالمی یا متعلمی که مذاکره میکنه ذکر و یاد الله جل و علا اینها مجالس چی مجالس باطلی نیستند چون نام و یاد الله جل و علا درش هست و کاد امیه ابن ابی الصلت ان یسلم نزدیک بود که امیه هم مسلمان بشه شاعری بود در جاهلیت از سقیف در طائف لقبش هم ابو الحکم بود اشعارش توحیدی بود در زمان رسول الله علیه و همیشه می جنگید با شعرش با مشرکین و اون بوتهایی که داشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دعوتش میده ولی که خب دعوت اسلام رو نمیپذیره و اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه با شرک از دنیا رفته نزدیک بود مسلمان بشه ولی نشد اسلام به دلش نشسته بود و دعوت توحیدی به دلش نشسته بود و خودش هم از توحید دفاع میکرد و در زمان رسول الله هم علیه الصلاه و السلام زنده بود مسلمان نشد از قومش از قبیلهش حساب میبرد مثل ابو طالب مسلمان نشد اشعارش توحیدی هست دویست و چهل و امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيتي وبين بيت شعر سخان موزونه یعنی رسول الله علیه السلام قصد شعر گفتنم نداره اینجا حدیث هم صحیحه حدیث جندب ابن سفیان البجلی رضی الله عنه که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشت پاش به سنگی برخورد میکنه بعد خون میاد ازش و یعنی اون انگشتش مجروح میشه خون ازش میاد رسول الله علیه و السلام میگه هل انتی الا اصبع مگه تو جز انگشتی میگه بیشتری انگشت پاش هل انتی الا اصبع دمیتی دمیتی از دمه یعنی خونی شدی از تو خون سرازیر شد تو انگشتی ازت خون اومده ولیکن این خونت مهمه که در چه راهی این خون سرازیر شده و فی سبیل الله ما و فی سبیل الله یک نوع مجدگانیه یک نوع بشارته بین که حتی اون انگشت حتی اگر در جلو دشمنم آسیب نبینه مهم اینه که شخص در راه الله جل و قدم برداره در اون مسیر اگر حتی جایی از تنش آسیب دید مریض شد یا اینجا که رسول الله علیه و سلام انگشتش به سنگی برخورد میکنه خون ازش میاد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه تو انگشتی که ازت خون اومده در راه الله بوده این در مسیری برای نصرت دین بوده ما یعنی اون چیزی که دیدی به خاطر این بوده یعنی این خونی که از تو ریخته شده به خاطر الله جل و علا بوده و پاداشت هم با اللهه گفتم مجدگانی درش هست اینجا استفهام ما لقیتی استفهام مقصدش نفیه یعنی چیزی نشده چیزی نشده و اون چیزی که هم شده به خاطر الله جل و علا این هم احتساب اجره یعنی احتساب اجره رسول الله صلی الله علیه و از باب احتساب اجر این چنین به اصحابش یاد میداده که در هر قدمی به خاطر دین الله برمیدارن احتساب اجر بکنن هر مصیبتی بهشون اومد از درد از مصیبت از رنج از مشقت و سختی از وقتی که میذارن از هزینه که میکنن از زحمتی که میکشن همه رو احتساب اجر بکنن بی پاداش نیست اون خستگی اون بیخوابی اینا همه بی پاداش نیست این توصیه به ماست در حلقات علم شرکت میکنیم خصوصا اون حدیثی که گفتم دنیا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه او عالما او متعلمه الله جل وعلا من جلسات رو دوست داره چون درش مذاکره علم سخنانشه این همه احتساب اجر بکنیم در مقابل اون خودکارمون اون دفترمون اون کتابمون اون چشممون اون وقتی که میذاریم اون نشستنی که خودمون خسته میشیم همه احتساب اجر بکنیم همه اینا عبادته و الله جل و اجری بی پایان گذاشته برای خصوصا این عبادت شریف که فرض عینه چنانچه رسول الله علیه الصلاه و السلام میفرمایند طلب العلم فریضه على كل مؤمن این طلب علم طلب علم کلا چه از خوندن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چه از تفسیر آیات قرآنش قرآن کلام الله جل و علا فرض بر هر مؤمنی چون ما درباره قرآن قبلا یاد کردیم افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اخفالها سرزنش میکنه کسانی که تدبر در قرآن نمیکنن نکوهش میکنه پس تدبر در قرآن واجبه چون کسانی که تدبر نمیکنن مورد نکوهشن الله جل و علا از اونها به بدی یاد میکنه ما نباید بد باشیم به درگاه الهی 244 حدیث حديث همین حدیث با اسناد دیگر امام ترمذی رحمه الله میگوید حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الاسود بن قیس عن جندب بن عبد الله البجلي نحوه رضي الله عنه همین با اسناد دیگر رواد شده 245 مين حديث امام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبانا أبو إسحاق عن البراء بن عازم رضي الله عنه قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب السخنان موزوني موزونی هست رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم به زبان آوردن این سخنی که اینجا شعر از كلام موزون انا النبي لا كذب من پیغمبرم دروغم توش انا ابن عبد المطلب من فرزند نبي عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن الله ابن عبد المطلب هست خب حدیث بر ابن رضی الله عنه میگوید شخصی میگه بهش میگه قال رجل له قال له رجل شخصی بهش میگه بر ابن عزیب رضی الله عنه افررتم عن رسول الله صلی الله علیه و یا ابو عمار یا ابو عمار با این کنیه صداش میزنه میگه شما فرار کردی از رسول الله علیه و السلام در جنگ حنین منظورشه و یوم حنین اذا عجبتكم كثرتكم روز حنین که تعداد مسلمان خیلی زیاد بود خب اونجا تازه مسلمان زیاد بودن و خیلی عجله گرفته بودن خوشحال بودن که حالا دیگه ما تعدادمون زیاده ما نصرت پیدا میکنیم اونجا الله جل و علا یک امتحانی بهشون میکنه خصوصا تو اون معرکه که بدونن نصرت با کثرت نیست با زیادی نیست چون الله تعدادشون زیاده پس نصرت مییابن این شخص داره از باب انکار داره میگه به رب نعوذ میگه شما فرار کردی از رسول الله علیه و سلم فرار کردی از نصرت دادنش در جنگ حنین فقال لا ما فرار نکردی و خب پس کی فرار کرده حالا میگه والله ما ولا رسول الله صلی الله علیه و اولش رسول الله علیه و سلم فرار نکرده پشت نداده به دشمن یک و نه همون اصحاب و یارانی که دنبالش بودن خب کی پشت داده کی فرار کرد از اون معرکه چی شد ولكن ولا سرعان الناس اونهایی که خیلی شتاب داشتن عجله داشتن اونها فرار کردن از تیر دشمن تلقتم هوازن و بالنبل هوازن اومدن هوازن که معروف بودن خصوصا از قبیله معروفی بودن در تایف اونها معروف بودن به تیراندازیشون تیرشون خطا نمیرفت هم اینا سری وارد اسلام شده بودن همینجا هم سریع و شتابان میرفتن که حالا ما دیگه پیروز میشیم حالا تعدادمون هم زیاده پیروز هم خواهیم شد خب اینجا یک رعب وحشت اینجا اینها رو دست میگیره و اینا اون معرکه را خالی میکنن نه صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و نه هم خود رسول الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم ایستادگی میکنه حسین اینجا هم یاد میکنه برای ابن عازم میگه و رسول الله صلی الله علیه و سلم علی بغلته رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت ایستاد روی قاطرش حالا قاطر هم با تای دار نوشته میشه هم دو نقطهش بغلم گفته میشه زایده اسب و چرا اسب نبوده چرا شطور نبوده الله اعلم یکی از حیواناتی که رسول الله علیه الصلاه و السلام سوار میشدن قاطر بوده بغل بوده عیبی هم درش نیست سفید هم بوده خب چرا اسب سوار نشده خب نداشته شاید اینجا در دستش نبوده شاید مریض بوده اون اسبش الله اعلم تواضع هم داشته تواضعش هم میرسونه رسول الله علیه الصلاه و السلام اونجا ثابت هم میسته با وجود که روی قاطره فرار هم نمیکنه ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد رسول الله صلی الله علیه و خودش نوه کی عبد اینم نوه عبد المطلب یعنی عموزادشه اموزاده رسول الله علیه و السلام ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب قبل از حنین مسلمان میشه و صادق بوده در اسلامش و اینجا هم یاد میکنه اون شهامتش و ایستادگیش کنار رسول الله علیه و السلام بر ابن عازب رضی الله عنه که میگه ابو سفیان رضی الله عنه لجام یا همون لگام یا همون الا تنابی که به جلوی حیوان میبندن اون لگام یا لجام بغل یا همون قاطر رسول الله صلی الله علیه و به دست گرفته و رسول الله صلی الله علیه و یقول رسول الله صلی الله علیه و این چنین سخن میگفتن انا النبی لا کذب من پیغمبرم من دروغم درش نیست منم نوی عبدالمطلب گفته شده ابو سفیان برادر شیری رسول الله هم صلی الله علیه و سلم هم هست و اینجا هم یک تزکیه ای هست برش و حسن اسلامش در ایستادگیش کنار رسول الله علیه و السلام در این حدیث و اینجا شهامت رسول الله صلی الله علیه و سلم میرسونه خصوصا اینکه الان همه دارن فرار میکنن رسول الله علیه و السلام ایستاد سفت و محکم بعدم روبروی دشمن داره میگه انا النبی من پیغمبرم دستتون به من نمیرسه نمیتونید کاری بکنید کی هستید شما این ثبات این استقامت خصوصا جلوی دشمن انسان کم نیاره خیلی مهمه پات نلغزه به خاطر ایمانت تقوایت و رسول الله علیه و السلام ایمان داشت به اینکه الله جل و علا نصرتش میده همونطور که موسی علیه السلام وقتی که بنی اسرائیل گفتن بهش انا لمدرکون موسی علیه و السلام چی میگه کلا هرگز محاله کلا ان معی ربی سیهدین سیهدین و اینجا هم رسول الله صلی الله علیه و سلام میگه بهشون انا نبی من پیغمبرم این شهامت گفتم از رسول الله علیه سلام و اعتقادی که داره به سخن الله جل و علا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهمشنين ويوم يقوم الأشهاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا تنها پیغمبران عن السنة حتى أنه يكيمون أوردنا نصرت هام در إن دنيا حتى اگر شهيد بشر في الحياة الدنيا حتى اگر شهيد بشر بحسن حسن خاتمه هست فتنه قبر نذره نصرته ويوم يقوم الاشهاد روز قواه روز حساب وكتاب دویست و چهل و مين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقياد حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن ابي سليمان قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة عبد الله رضي الله عنه يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله نگاه کنید چی میشه عبدالله رواحه یعنی يعني سبحان الله یعنی يعني ابیات شعرش واقعا کوبنده است کوبنده است تن مشرکین را به لرز در آورده بود فقال له عمر عمر بن خطاب اونجا به عبدالله بن رواحه بگه فقال له عمر يا ابن رواحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اینجا دیگه جای شعر جلو رسول الله صلى الله عليه وسلم داری شعر میگی و فی حرم الله تقول الشعر در حرم الشعر میگی فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل رهاش يا عمر الخطاب بدش کن بذار شعرشو بگه حالا چرا شعرشو بگه خواهم گفت انس رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد مکه شدن عمره قضاش چون مشکی منعش کرده بودن بعد خب طبق اون عهدی که بینشون بود اجازه داشت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمره رو اون بار دیگر بیاد انجام بده اون عمره که نذاشتنش اومد عمرش رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام داد و عبدالله راح جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم برای محافظت از رسول علیه و سلم به عنوان گارد به عنوان محافظ جلو رسول الله علیه و سلم حرکت میکرد و هو یقول این بیت شعرم میگفت این بیت شعرم میگفت خلو بنی الكفار عن سبیله خلو بنی الكفار عن سبیله بذارید اون کفار مشرکین بیان ببینیم چه کار میکنن ببینین ما چی کار میکنیم الیوم نضربکم على تنزیله ما هستیم که گردنتون رو میزنیم با اون وحی که الله جل و علا بر رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده ضربا یزیل الهام عن مقیله نگاه کنید چطور میزنیم اون هام یعنی يعني سر الهام سره عن مقیله مقیلش گردن و تنه نگاه کنید چطور سر را از جدا میکنین سر را تن جدا میکنین ضربا یزیل الهام عن مقیله و یذهل الخلیل عن خلیله و یذهل الخلیل عن خلیله نگاه بکنید چطور عقل و هوش و حواسشون از سرشون میپرونید و یذهل الخلیل عن خلیله نگاه کن چطور اون کسی که دیگری را دوست داره چطور نسبت اون توجه میشه یعنی کنایه از اینه که چطور نگاه کنید عقلشون از سرشون میپرونید دیگه کسی حتی مادر به بچهش هم دیگه نگاه نمیکنه پدر هم به بچهش نگاه نمیکنه نه هم فرزند به پدر و مادرش و یذهل یذهل یعنی عقلش بریده میشه خل خلیل عن خلیل هر کسی که علاقه ارتباطی دوستی داره با دیگری چه دوست و رفیقن و چه هم ارتباط پدر و مادریه و فرزندیه همه اونجا خواهی دید که چگونه عقل از سرشون میپره خب این بیت های شعر کوبنده از عبدالله بن رواحه از باب عزت و افتخار کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه این همه سال نذاشتن بیان برای عمره برای حج الان اومدن با این افتخار و عزت این ابیات شعر رو میگه و این ابیات شعرش در دفاع از رسول الله علیه و سلام عمر بن خطاب رضی الله عنه رو به عبدالله بن رواحه میکنه رضی الله عنه اجمعین میگه بین یدی رسول الله علیه و سلام چلو روی رسول الله صلی الله علیه و سلم کنارش ایستادی این ابیات شعر رو میگه فی حرم الله در حرم در کنار خونه الله جل و علا تقول الشعر شعر میگه فقال صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش ميقى عمر بن الخطاب خل عنه يا عمر رهاش کنه يا عمر چرا فلا اسرع فيهم من نضح النبل فلا اسرع فيه من یعنی این سخنان برشش برندگیش زربش در دشمن اون به وحشتی که در اونها ایجاد میکنه از برق شمشیر هم برنده تره کوبنده تره دردش و ترسش از شمشیر هم براشون شدیدتره سختره چون این سخنان کوبنده بود در تحقیر مشرکین در تحقیر شرک و اون عبادتی که داشتن به غیر الله جل و علا نگاه کنید شما چطور خار میشید بیشتر از اینم خار میشید عزت ما را نگاه بکنید ما با عزت اومدیم اینجا جلو خونه الله داریم تواف میکنیم و باز هم خواهیم اومد همه افتخاره یک عزت به اسلامشون که اینجا جلو رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن به نمایش کفار در میارن خصوصا رسول الله علیه و سلام و اصحاب یارانش خصوصا اومده بودن حسابشون مال به قول امروزی خرد بود مال اون صلح حدیبیه که نذاشتن مشتکین بیان دور خونه الله جل و علا بکنن و حج انجام بدن خیلی ناراحت بودن حتی زمانی که رسول الله صلی الله علیه و گفت بهشون خلاص سرتون بتراشید تا از در بیای بر بگردیم ما اصلا سرمون نمیتراشیم چطور بر بگردیم ما اومدیم برای خونه خدا بریم اونجا طواف کنیم بعد میاد رسول الله علیه و سلم ناراحت پیش همسرش میگه خب چیکار کنم اون مسلمه است میاد نزدش میگه که یا رسول الله خب تو خود شروع کن سرتو بتراش سرش رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که شروع میکنه به تراشیدن صحابه هم بر میدارن با هر آلت حادی که دستشون بود انگار که پوست حیوان رو دارن میزنن سراشون رو تراشیدن از قهر از عصبانیت خب حالا اینجا هم اومدن جلو خونه الله جل و اولی که اومدن اتباع کردن اتباع یعنی شونه راستشون رو بیرون آوردن با یک هیبتی عرض اندام کردن شعر اینجا هم عرض اندام از عبدالله رواحه هست جلو رسول الله صلی الله علیه و سنته که حاجی زمانی که تواف میکنه دست راستش رو بیرون بیاره به خاطر اینکه این مشاهد این جاهایی که این اصحاب چنین کارهایی را کردن ثابت بمونه و جلو چشمون باشه رسول الله علیه و تقریرشون میکنه هیبت به دلشون افتاده بود هم از حرفشون هم از رفتارشون ولی خب در صفا مروه دیگه سنت نیست و باید پوشیده بشه بدعته رسول الله علیه السلام و اصحابش رضوان الله علیهم مجمعین شنها را دیگه ما بقیه جاها پوشیدن الله در عرفه هست در مزلفه هست در صفا مروه می میپوشیدن فقط اینجا دور خونه الله جل و علا شنها را هم بیرون کردن <laughs> و عبدالله بن رواحه هم جلو بشه و این چنین شعر میگه در دفاع از رسول الله صلی الله علیه و سینه سفر کردن گفتم سه نفر معروف بودن به دفاعشون از رسول الله صلی الله علیه و عبدالله بن رواحه و حسان بن ثابت و کعب بن مالک 247 مين حديث امام الترمذي رحمه الله ميقيات حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جلست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم حدیث هم صحیح بازه حدیثی که در این باب داریم ضعیف نداریم همش صحیحه حدیث قبلی هم همینطور صحیح بود جابر بن سمره رضی الله عنه میگوید بیش از 100 جلسه در مجلس رسول الله علیه السلام من بودم جلست النبي صلی الله علیه و اکثر من 100 مره بیش از 100 جلسه نشستم نزد رسول الله علیه السلام و كان اصحابه يتناشدون الشعر والله بحث کثرت یعنی صد جلسه منظور جلسات خیلی زیاد نشستم با رسول الله علیه السلام و اصحابش رضوان الله علیهم اجمعین شعر میگفتن یتناشدون الشعر حالا یا با رجز خوندن یا حدا خوندن نه به اون طریقه امروز با اون اوزانی که الان میخونن و دیگه دفی در کار نبود دایره در کار نبود فقط نشید عنوان شعر اونجا جلو رسول الله علیه و السلام اون شعرها را موزون میخوندن رسول الله علیه و السلام نشسته بود و یتذکرون اشیاء من امر الجاهلیه خصوصا اون نبیات شعری که در جاهلیت بوده از اون شعرهای جاهلی که خوب بوده بد نبوده چون گفتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه خوبش خوبه بدش بده مثل بقیه سخنها اونها چیزای خوب رو انتخاب میکردن و جلو رسول الله علیه و سلم اون ابیات شعر رو بازگو میکردن و هو ساکت نشسته بود رسول الله علیه سلم و میشنید و ربما تبسم معهم اونجا شاید هم لبخندی هم میزد رسول الله صلی الله علیه و از باب اقرار از باب اقرار بر اینکه سخنان درسته اگر سخن بد بود رسول الله علیه و سلم ساکت نمیشد سخن خوبی بود سخن خوبی بود رسول الله صلی الله علیه و سلم تاییدش کرده مثلا رسول الله علیه و سلم زمانی که دختر بچی رو دید میگه که وفینا نبی یعلم ما فی غدی نزد ما پیغمبری هم هست که فردا هم میدونه خب فورا بهش میگه این بیت شعر اشتباهه نخون دیگه حق ندارین که بیت شعر بگی پیغمبر فردا نمیدونه چون در بیت شعر معنا محتواش این بود پیغمبرمون از فردا میدونه چه خبره نه من از فردا نمیدونه چه خبره علیه الصلاة و السلام اون الله که عالم غیبی از آینده با خبره پس رسول الله علیه الصلاه و السلام بر سخن نادرست ساکت نمیشد یعنی سخن نادرست نادرسته حالا بعضیا میخوان براش بهانه بتراشن و نمیدونم بگن که نه این مجاز است و این استعاره است و بخوان توجیه بکنن سخن بعضی از شعرا خصوصا در تمجید از می و مشروب و نمیدونم مجالس مشروب و که در سخن شعرا خیلی زیاده یا در وصف زنا و موهاشون و سینه هاشون و غیر و که همه زشت و زننده هست این دیگه جایی به تجویزش به توجیهش نیست سخن زشت زشته همونطور که رسول الله علیه و سلم سخن زشت زشته سخن حکیمانه بر سر چشم از جاهلیت رسول الله علیه و سلم می و گوش میداده و لبخندی هم میزده از باب اینکه امر منکری درش نیست و بعدم گزینش میکردن یعنی هر شعری هم نمیخوندن اون اشعاری میخوندن از اون اشعار جاهلیت گزینشش میکردن که منافاتی با اسلام نداشته 248 مين حديث إمام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وغفر الله له ولأمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل انك داشتیم حديث ما قبل قبل یکی از قشنگترین كلمات عرب درستترین سخنان عرب که در شعر اومده شعر لبیده قسمتی از شعر لبید الا كل شيء ما خلا الله باطل غیر از الله جل و همه چیز باطله یعنی نابود میشه و و الی آخر و از اون معانی دیگری که گفته شد از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دنیا ملعونه ملعون ما فيها 249 حديث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاويه عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته مئة قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كلما أنشدته بيتا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هه يعني زد بقوا بيشتهر حتى أنشدته مئة يعني بيتا ست بيت شعر خودنا ميه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد لا يسلم نزيك بود مسلمون بشي ولی خب شفت شريد اینجا میگه رضي الله عنه سوار بودم بر اون حیوانی که رسول الله علیه و سلم سوار بودن سوار پوش سرش بودم یعنی عقب نشسته بودم رسول الله صلی الله علیه و سلم جلو نشسته بود بر روی حیوان یک کتابی هم هستم در همین باب کسانی که بر روی حیوان همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم سوار حیوان شده بودن ابن منده این کتاب رو داره کتاب معرفت و اسماء ارداف النبی علیه الصلاه و السلام شناخت کسانی که با رسول الله صلی الله علیه و سوار یک حیوان شدن پشت سرش سوار شدن نزدیک به 40 نفر رو یاد میکنه 40 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رضوان الله علیهم اجمعین تواضع رسول الله علیه و سلم با همه معاذ یه طرف اینجا هم شرید یک طرف تواضع داشت رسول الله علیه و سلم خب شرید میگه که فانشدته 100 قافیه من الشعر یعنی 100 تا بیت قافیه دار سرد کردم گفتم سرودم به رسول الله علیه و سلم از شعر امیه بن ابی السلط که قبلا یاد شد که گفتیم شعراش توحیدی بود در نقض شرک مشرکی شاعر جاهلیت بود که مسلمان هم نمیشه درش مدح الله جل و علا هست و درود بر الله جل و علا و بحث ایمان به آخرت اینا همه در ابیاتش هست مثل این قسمت از ابیات شعرش مجد الله هو للمجد اهل ربنا في السماء امسا كبيرا ربنا في السماء امسا كبيرا الله جل وعلا برای عرش بزرگ ذلك المنشئ الحجارة والموتى وأحياهم وكان جديرا بالبناء العالي الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا بحث عرش رو میکنه بحث علو الله رو مخلوقاتش میکنه بحث خلقت آفرینش رو میکنه و الى آخر از اون ابیاتی که داره گفتم از بحث آخرت و بحث عظمت الله جل وعلا خصوصا در بحث عظمت الله جل و علا ولی که با عدم ایمان به رسالت رسول الله صلی الله علیه و از دنیا میره نزدیک بود مسلمان بشه ولی نشد چون شعرش در رد بر مشرکین بود ولی که خب ایمان نمیاره میگه کلما انشدته بیتا هر بیتی بهش میگفتم یعنی به رسول الله علیه و سلام نزدیک به 100 تا بیتم میگه قال علی نبی صلی الله علیه و هی یعنی بیشتر بگو هر بیتی میخوندم میگه بیت بعدی حتی انشدته 100 یعنی تا اینکه من 100 تا بیت را خوندم یعنی گفتم به رسول الله علیه و سلام از ابیات همون امیه عدد کمی نیست تا بیت فقال النبي صلی الله علیه وسلم این كاد لا يسلم نزدیک بود که مسلمان بشه ولی خوب نشد 250 همین حديث وهمشين دي 251 حالا هر دو تا که حديثة حدیثه آخرین حدیث امام الترمذي رحمه الله میگوید حدثنا اسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دویس و پنجاه حديث امام الترمذي رحمه الله ميقويات حدثنا اسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حديثا وفتنا از حديث صحیحه كإنجاب ترمیزی روایت میکنه ابو داود هم در سننش روایت میکنه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجدش برای حسان منبری گذاشته بود منبران فی المسجد در مسجد منبری گذاشته بود برای حسان یعنی رسول الله علیه و سلام در میان این همه جمع اصحاب حسان را گذاشته بود جلو خودش هم نشسته پایین حسان متوابط بره برای منبر شعر بگه در رد بر مشرکین چه جایگاهی داشت حسان حسان هم شخص مسنی بود حسان متوابط شخص مسنی بود یعنی در کهولت مسلمان هم میشه و معروف هم بوده به شعر گفتن مثل عبدالله بن رواحه و مثل کعب بن مالک رضی الله عنهم اجمعین یقوم علیه قائما می ایستادن بر سر منبر اونجا در مسجد جلو رسول الله علیه الصلاه و السلام می ایستاد یفاخر در روایت ینافح یفاخر از مفاخره هست یعنی میواد مفاخر و مدح رسول الله رسول الله علیه وسلم در دفاع ازش به زبان می آورد شعر میگفت در دفاع از رسول الله صلی الله علیه وسلم اون فخرهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت در اون جنگ هایی که با مشرکین داشتن و پیروز شدن چی شد چی نشد و الی آخر از خوبی ها از رفتار رسول الله علیه و سلم اونجا به زبان می آورد که چیکار کرده چیکار نکرده و در روایتی یونافح منافقه مدافعه هست دفاع میکرد از رسول الله صلی الله علیه و اون سخنان باطل مشرکین دروغ هاشون رو برملا میکرد دفاع از رسول الله علیه الصلاه و السلام سیناش را سپر کرده برای رسول الله علیه الصلاه و السلام از وقتش گذاشته برای دفاع از رسول الله علیه الصلاه و السلام و رسالتش رسول الله علیه الصلاه و السلام اونجا نشسته بود و این مجدگانی را میده به حسان و ثابت ان الله یؤید حسان بروح القدس ان الله یؤید الله هست که داره تأیید میکنه یعنی داره نصرت میده حسان و ثابت با روح القدس جبرئیل یعنی الله جل و علا جبرئیل را فرستاده که کنار حسن و ثابت ایستادگی بکنه و او را نصرت بده در دفاع از رسول الله علیه الصلاه و السلام به روح القدس ما ينافح او يفاخر عن رسول الله صلی الله علیه و مادامی که داره دفاع میکنه از رسول الله علیه الصلاه و السلام جبرئیل هم همراهشه و در روایت دیگر در صحیحه اوهجهم اوهاجهم و جبریل معك عليهم الصلاة والسلام هم بر جبرئیل و هم بر رسول الله علیه و والسلام اوهجهم اوهاجهم یعنی هجوم کن با این شمشیر زبانت برندت برشدارت اونها رو از پا در بیار اوه با زبانت مشرکین رو از پادر در بیار جبرئیل هم داره باید همراهی میکنه تو رو نصرت میده الله در تایید و نصرت چنانچه در این حدیث ان الله یؤید حسان بروح القدس الله داره حسان و ثابت را داره نصرت میده تایید میکنه و براش هم سربازانی از آسمان فرستاده اونم اشرف فرشتگان جبرئیل علیه الصلاه و السلام اشرف فرشتگانش فرستاده برای نصرت کی حسان و ثابت یعنی چه جایگاه چه شرفی نزد الله داره حسان و ثابت الله اکبر جایگاه ها شرفه خب این چنین شما در احادیث صحیح دارید چه در صحیح و چه اینجا که امام ترمیدی داره نقل میکنه ولی خب جایی میبینیم اونایی که قلبشون بیماره اونایی که آلوده شدن به روایت های دروغی تاریخی آمدن برای خودشون چهار تا برداشتی کنار چهار تا روایت گذاشتن اونم چهار تا روایت بی اساس روایتی میاد در کتابای تاریخی چهار تا دروغگوز روایتی سرهم میکنن بعد چهار تا بدبختم به اسم شیخ امامه هم بر خصوصا خب تو جنوب داریم تو مدینه نشسته تو جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کنارش هم حساب بن ثابت در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونجا روی منبر میشینه و از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع میکنه میره مدینه تو جلسه طلاب بعد میشینه در زم حسان بن ثابت میگه یک شخص بزدل جبانی بوده الله جل و علا براش جبرئیل میفرسته کنارش در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم بیسته باهاش ایستادگی میکنه نصرتش بده بعد این شخص خجالتم نمیکشه اونم در مدینه در اون محدوده حرم تو بشینی اونم جلو تو الله بعد بیای با کمال بیادبی تو بیای بگی که حسن بن ثابت یک شخص جبان و بزدلی بوده خب بعدم تو بر چه اساسی این حرف زدی مثلا شما بیای بررسی بکنید که این ریشه این حرف از کجاست ریشه حرف تو کتابای تاریخی اومده که توی قصری تو یک قلعه صفیه رضی الله عنها بوده با حسن و ثابت رضی الله عنهم اجمعین بعد صفیه رضی الله بگه به حسن بن ثابت که اون یهودی اونجا هست برو بکشش میگه که خب اونجا نشسته میبینه که حسان خب نمیتونه که بره الله علم چرا نمیتونه الان میاد در ضمن بحث صفیه خودش میره اون یهودی رو میکشه خب رابی این قصه الان این قصه چیزی نیست درش یعنی هیچ برداشتی هیچ نقلی در این روایت نیست که اومده باشه که حسان و ثابت در اینجا در این روایت انسان جوان و بزل بوده هیچی نیستش بعضی از مورخین با اون سفسته بازی و فلسفه بافیشون چون میگن که آقا این زنه رفته کشته اون یهودی را پس در نتیجه ما نتیجه میگیریم که حسن ثابت یک شخص بزدلی بوده اولا شما بیایید این روایت رو برای ما ثابت بکنید شما اساس روایتی که شما الان دارید بهش سناد میکنید رابیش ابن اسحاق ضعیف بعدم در ضمن اون سلسله اسناد یحیی ابن عباد دارید که داره نقل میکنه از پدرش که اصلا روایت منقطع اصلا از پدرش هیچ روایتی نداره روایت منقطع راوی اون روایت ضعیف بعدم تو اون متنم هیچ جایی هم نیست اون روایت یک مثلا بالفرض دلیلی مثلا ما بهت توجیه بکنیم که بگیم که اینجا مثلا دلیلی بر حرف و گفتت هست هیچ چیزی نیست در متن اون روایت که دلیل بده و توجیهی باشه بر حرف این شخصی که این به خودش اجازه میده این گستاخی را بکنه با صحابی رسول الله علیه الصلاه و السلام امام سهیلی اینجا چنین میگه و محمل هذا الحديث این روایت که نسبت داده میشه به حسان بن ثابت میگه و محمل هذا الحديث عند الناس على ان حسانا كان جبانا شديد الجب این روایت که ازش برداشت کردن که حسان و ثابت خیلی بزل بوده جبان بوده خیلی از علما اومدن ردش دادن و قد دفع هذا بعض العلماء و انکره خیلی از علما انکارش کردن و اومدن شبهاتو رو برطرف کردن و انکارش کردن و ذلك انه حدیث منقطع الاسناد اول این روایت منقطع اصلا ثابت نیست و قال بعد میگه لو صح له جبي حسان یعنی اگر این روایت صحیح بود اگر واقعا حسان بزل بود و اینجا این شخصو از بزدلیش نکشته بود مگر شعرهای مشرکین ولش میکردن حداقل یه بیت شعر می اومد که یکی از مشرکین به مذمت از حسن و ثابت نقل بکنه که مثلا بیاد این تهمت رو بهش ببنده و این افترا رو بهش ببنده و این برچسب رو بهش بزنه هیچ یک از عرب جاهلیت این تهمت و افترا رو به حسن و ثابت نبسته هی در هیچ بیت شعر شما ندارید کسی بیاد از حسن و ثابت این چنین نقل بکنه و یا این چنین برچسبی بهش بزنه که بگه آقا حسن و ثابت بزدل بوده هیچ شاعری شما ندارید لو صحه اگر صحیح بود این واقعه شعرا از شعرای جاهلیتی که حسن و ثابت سرشون از تن کرده بود با شعرش میومدن سو استفاده میکردن از این نوع روایت ها که نیست نبوده فانه کان یهاج الشعراء شعرا را خصوصا شعرای جاهلیت را سن رسوا کرده بود به خاطر دفاعش از اسلام و از رسول الله علیه و السلام رسواشون کرده بود چیزی در بساتشون حسن ثابت نگذاشته بود مثل مد مثال مثل کذرار و ابن زبعری و الی غیر و غیرهما کسانی را مثال میزنه از اون جاهلیت از اون شعراش و کانو یناقضونه و یردون علیه اونا میومدن در رد بر حسان شعر میگفتن فما عیره احد منهم بجبن ولا واسمه هیچ یک از اون شعرهای جاهلیت نیومده این چنین برچسبی این چنین وصفی را به حسان بن نسبت بده این چنین عیبی روش بذاره فدل هذا على ضعف حدیث ابن اسحاق این واضحه این روایت اصلا ضعیفه و ان صح اگر هم صحیح باشه فلعل حسان ان يكون معتلا ذلك اليوم اگر هم صحیح باشه شاید مریض بوده نتونسته بره سنش هم بالا بوده گفتم در پیری مسلمان میشه شاید نتونسته بلند بشه بره اون شخص رو بکشه به علت منعه من شهود القتال نتونسته در اون معرکه شرکت بکنه در اون جنگ یا در کشتن اون شخص یهودی و الی آخر ابن البر هم اینو میاره در دفاع از حسن و ثابت اینها صحابه رسول الله علیه الصلاه و السلام و حرمت دارن اینها خونشون و فدای دفاع از رسول الله علیه الصلاه و السلام کردن اینها ایستادگی کردن و برگردن من و شما منت دارن خون اینها ریخته شد تا اینجا ما بشینیم اسلاممون را اینجا مدارسه بکنیم و بشینیم حرفی از اسلام بزنیم حرفی از دین الله جل و علا بزنیم حرفی از وحی بزنیم نمیشه در قبال این سخنان ما همینطوری رد بشیم هرچند که این اشخاص باید توبه بکنن همونطوری که کسی اگر توفی در مسجد بندازه با دف بشه این چنون سخنانی با دف بشه چطور در صدا سیما وقتی که یک کسی مثلا میاد به امین عایشه چیزی میگه رضی الله عنها همه دادشون در میاد ولی این شخص همه هم شنیدن تو مجلس ولی که همه سکوت انتخاب کردن اختیار کردن به خاطر ریشاش که سفید شده عمامه ای که بر سرشه به خاطر اینکه مردم بهش میگن شیخ احترامش میکنن خب این شخصی که احترام اصحاب رسول الله صلی الله علیه و رو نداره منم خودم بودم در جلساتش که بلند شدم من رفتم بیرون متاسفانه چون این شخص همونطور که زبانش با اصحاب بده رضوان الله علیهم اجمعین با اون دوربری هم بده زبان بیشرمی رو داره خودم شنیدم از زبان خودش تو جمعی که طلاب و شیوخ هم نشسته بودم نسبت به عمر خطاب و اون روایتی که در درباره تراویح زبانی که گفت نعمت البدعه هذه این بدعت خوبیه گفت که غلط کرده عمر الان ما بیام این حرف رو به خودش بگیم بگیم تو غلط کردی چی میگن دوربری هاش میگن نه تو بیادبی تو داری بیادبی باش میکنی الان اگه من اسمشو اینجا بیارم این داره به عمر بن خطاب داره میگه این حرف داره اسمشو میاره اسم صحابی و امیرالمومنین رو داره میاره الان من اینجا اگر اسمشو بیارم چی خوبه بگم فلانی غلط کرده همینطورم نسبت به مؤمنین عایشه چنانچه من میگم این چیزها کسی به من نگفته خودم شنیدم نسبت به مؤمنین عایشه بچه بوده نسبت به عثمان عفان که بی شخصیت بوده سس بوده به درد خلافت نمیخورده نه تو به درد خلافت میخوری تو بهتری از عثمان بن عفان رضی الله عنه که رسول الله صلی الله علیه و میگه اثبت یا احد فان عليك نبی و صدیق و شهیدان بر تو پیغمبر و صدیق و دو تا شهید عمر بن الخطاب و عثمان کنارش و ابوبکر خبر میده به اینکه عثمان به ناحق کشته میشه طرفداری میکنه از قاتلین عثمان که خونش به حق ریخته شده خب این شخص آلوده به کتابای سید آلوده به این شخص تکفیریه چیزی در بساط صحابه نگذاشته نه گفتم عمر بن خطاب که در رأس صحابه قرار دارن نه عثمان بن عفان نه امنین عائشه نه جابر بن عبدالله نه ابو هریره چیزایی که خودم شنیدم در بدگویی این اصحاب و اینم آخریش هم حسان بن ثابت نباید این شخص بیاد توبهش علنی بکنه خصوصا این حرفایی که تو جمع میزنه و این چیزها نباید ما از کنارش رد بشیم همونطور که حسان بن ثابت سینه سپر کرده بود برای دفاع از رسول الله صلی الله علیه و از دفاع از رسول الله صلی الله علیه و دفاع از اصحاب یارانشه باید این اشخاص بیان توبه بکنن حرفشون رو پس بگیرن و به اشتباه خودشون پی ببرن ولی اگر ما ساکت بشیم کی قرار منکر انکار بشه سکوت بر منکر درست نیست ولتکم منکم امه يدعون الى الخير و یامرون بالمعروف و ینهون على باید دعوت به خیر بدید امر معروف از منکر بکنید و ما مش مثل قوم سبت كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه نهی از منکر نمیکردن لبئس ما كانوا يفعلون عدم نهی از منکرشون خیلی بد و زشتر انجام اون منکرشون بود منکر این شخص یه طرف سکوت ما هم در مقابل منکر این اشخاص هم یه طرف حرفشون منکره و این لکی بر بر اسلامه این نقد اسلامه اینهایی که گفتم سربازان به حق بودن و ایستادگی کردن در دفاع از رسول الله علیه الصلاة والسلام و رضوان الله علیهم اجمعین سبحانك الله بحمدك سبحان الله و صلی الله محمد و آل محمد